abashitsi kera kera kuri radiyo agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mubandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi tugaruka ku bijanye no gutwikurura turaba cane cyane imbyino bakoresha mu gutwikurura turaraba kandi ingene abavuye gutwikurura bashikana ijambo kuri se w'umukobwa yabatumye n'ingene aho naho baheza bagaterama mu gashitsi uno munsi muteramanye n'umutama adolphe ntibasharira muri iki kiganiro mwateguriwe na ara dezihe bukeye neza agashitsi kake baheze ibyo gutwikurura abo bakobwa barabyina bagabyina mu mbyino rero z'abakera zarimwo impanuro gusa nta jambo bavuga ritarimwo impanuro uritunga urimira gutya ibintu byinshi bakabahezagira hanyuma bakava hasi bagataha iminsi haciye baramwerekeye imirima yiwe n'ibiki haciye nk'iminsi ukumva bavuze ngo bamushikirije inkono kumushikiriza inkono rero no kuvuga bamuhaye uburenganzira bamuhaye umwimbu bamuhaye iki bakaja kumwereka rero ati wewe uzohora usoroma ngaho uzohora ibi n'ibi hanyuma mube hajya kumwe n'umugabo wawe engababara ebanyogosenge engababara baje kukenesha kandi atacyo baramunegura mm. kugira gusa bahiganwe bahiganwe kandi kera hoho ibyo byaratuma banasabiranira baraja gusaba kugira ngo nawe baze babihure bakaja gusaba umukobwa hariya kugira ngo nawe nyene baze babihure umunsi baza gutwikurura ibyo byonyine gusa vyaratuma ubumwe bagira kandi ariko baratukana no kubanguranya bari banguranya bo nyene bakaca babandanya nyene basize baganiriye nyene turabona bariko barabyina eh, abaje gutwikurura haragera igihe bakakira umukobwa ugasanga bamutwaye ugasanga bamujanye mu kagwi kabo ibyo ni biki bijya bijya kera ntibyari gushoboka ntibyari gushoboka ntaho bari kumujana ntaho bari kumujana ntibamujana mugabo baravuganye niby’amajambo gusa bagaterana amajambo bariko barabyina ariko bijya kumujana kumunyegeza bijya ntibyabamo mugabo umugeni abo biwabo baramwihereranya gose bakamwihereranya ni mwaramuka mumufashe nabi tuzomubatwara tuzomagira gute bakamwicarika ahantu hamwe bakamwigubana mugabo bari bazi ko atabo bamujana zaba ari impanuro bariko baratanga baza bari impanuro bariko baratanga ko azomumwatwara bazogira gute umwana wacu tukamusanga yaguye ruswi bahejeje kubyina izo mbyino zose bagaca baheza bagataha bagaca bataha hariho rero uwo muco wo gutekerera abavuye gutwikurura eh umuntu ngo rugo bavuyemo batora nk'umubindi bataba mushikira hari mubwira mushike muhira muratura musome bagaheza bakabasezera bahejeje gutwikurura baca basubira ku rugo rw'iwabo w'umukobwa aho naho haca habiki uwo mutama nyene gutuma nyene umukobwa yaba yabarindiriye kandi yabiteze akabaza Imana, hanyuma rero agashikiriza ijambo ati rero nimushikire urwo rukanyu hanyuma mumbarire ngera mwasanze abana bameze kuko icyo gihe n'abakivuga umwana mm. ni abana biwe bose umukwe be eh, ni babiri batwemereye yuko bazo bakumbuza umwana mugabo kandi namwe umwana mubonye batevye hari byabagoye ntimuze mureke kuza kuraba yego hanyuma rikavuga rero ati duhembe rero mutama dushimire akabaterekera inzoga bwari nabo bakera ko bagitamba kera kwari uko aho nta bibi byahava bibaho navyo abagiye gutwikurura haba harimo abahungu n'abakobwa nta byera ngo de karacamwo karacamwo mugabo kubera indero baba bafise nk'uwo mukobwa barabafise ukuntu abakobwa bagira ngo gupfundikanya impuzu muzu bagafata ibikwembe vyabo bakabifunikanya bakagira igitsibo kugira ntihagire uwuva muri bo abo basore baje uwo musore aje bakamuhenurira rimwe bose bumva mugabo ni ibyabo bahimbye banyoye bagize gute eh, akaba rero n'uwo muntu akuze abo bantu bakuze baje baramama ari umukobwa abona ko aja kure wenyine mu ijoro baramusasira akaryama aho urumva barara rero babara bakure eh, harara bakure acanke nabo bahafi barabateramisha uburushe ni wacagenda mugabo bazi ko umwana wa naka yavu avuye hariya cyane cyane umwana w'umukobwa kenshi na kenshi wasanga yazanye nka musaza we uwo musaza we baca bagumana agasohoka atamumara amaje ni iteka mu rugo ni iteka mu rugo n'ukuri erega ari nk'umwana w'imfura nabari umuntu we nabo nyine yamusohoye na barumuna hari abaca baronka ababasaba ningona ningoga bagasanga bagiye hakiri kare wasohoye umukobwa urashobora gutereka na gatatu na kane iminsi ne wikurikiranye kubera yuko bazizanye ni nyinshi izo batashoboye kumara izo zindi zose baguma baha abo bantu bashikana ijambo ahavuka umukobwa bavuye gutwikurura aho rero bakaba baraheze bagaterama bongera babyina mu kiganiro kizokurikira tuzoraba ingena umugigwa wo gutwikurura wifashe muri kino gihe murakoze mwebwe mwakuri yakurikiranye kino kiganiro arakoze umutama adolphe ntibasharira twateramanye kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire bukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi agashitsi